Gaia, ez da bai da, atzoko eta gaurko errifusiatu migratzaileetaz eh, izanen da. E, elgarretaratziak egin dira berriki ebaionan, jende horiek babes eskubidearen ukaiteko, ebaionan zertan da egoera, egiten dea zerbait erriko etxetik. <laughs> Nahi ginuke jakin, hortakotz eh, komitatia eh, dugu hauzapesa lehenik, eta hauzapesak ez ez errandigu, ez da nehor izanen, eh, ez da haute txirik izanen, ez, eta, ez, dako, ez dakik guzendako, nahi ginuke jakin, eh, bai honak, ze egiten duen, erikoetxea bezala, Uh, ez dakigu, ez dugu, omen, uste dugu, ez dugu errapostudik ukanen. Mhm. Eriko etxe alde batetik, eta elkarte munduan, eta bada mugimendu bat, eh, badakigu izan zela egun bat eh, duela hilabete bat, elkartasunez pixkat puska bilketa batzuekin, eta senditzen da mugitzen dela elkarte munduan? Bai, uh, ipar eskualirian, afen herri batzuetan, uh, entzuten dugu, proiektuak bat uh, familia familia batzuk etortzen dira, bainan badakigu eh, orain dela iru ilabete bizpa iru familia etorri dira ziritik, eta kurde familia bat ere, eh, behar ba bat edo bestia eh, etorriko dela erdoen erombatian hor gure mitzaldian, ikusiko dugu. Mintzaldi hortan, ez da bai da hortan, konparaketa bat uh, egin nahi duzue, eh, lehengo errifusiatuak alde batetik, eh, mila bederatziun eta ogoita ama seietik, eh, Espainiako gerla zibilitik, seieun mila ieslari izan ziren, eta oaiko errifusiatuen artean, ze paralero horren azpimagatzea importanta iduritu zauzue? Bai, bai, bai, nagin nuke jakin horako mugimendu batekin, uh, eh, saieun mila, mila, saieun mila, ez dakik, us, ez dakik susen eh, zonbat. Me hainitz, hainitz torri dira, eh, eta bai, uh, bai, uh, frantzia estadorat, baita, baita ere uh, iparrezkoari dirat, eta baita ere baionarat, eta nahi ginduke jakin susen, lehen, nora, gauzak nora pasatu diren, nora etorri dira, uh, ze egin dute, bon, badakigu, nola da, eh, ezen, eh, ezen biziki untxa, fin, voilà, zaila zen haien zat, badakigu ere e, ego eh, eskuar irritik egun eta berroita mila persona etorri dira, iru egun mila kataranoak, katalanak. Eta um, Didier Damestoiek mintzatuko du, hortaz, uh, eta uh, bere aitatxi uh, katalanatik uh, eldu, zen, eta uh, bere bizia idatzi zuen hor uh, liburu batian Lefeu dubertuz. E, esperientzia hortatik, gana jote jesebitze esperientzia hortatik, pentsatzen duzu gaur egungo egoeran e, zerbait ekartzen alduela? E, eh Baiz, eta, uh, eh, oi dela, kasik... Uh, Laurogoi urte. Laurogoi urte, bostu mila edo seio mila, hain izda. Eta orai, uh, frantzese estatuak zer haiten du... Hemendik eh, iru urte edo bost urte uh, ere zebitu ditugu uh, ez da gitzon bat, zuzen, ez nizo goitzen, ogoi mila edo... Ogoi mila, bai. Ogoi mila. <laughs> Bo, <laughs> bo da, uh, lehen posible edo e, egina izan da, eta taurai, uh, zaila da, ez dakit, uh, bon, ez dakigu zendako. Eta behar ba, arra postuak ukan editugu, eldu den lagun batean, bai hona, no? gure mintzaldian. Kontrako mugimenduak eh, ere entzuten dira, eh, ezin direla denak errezibitu, munduko miseria guzia ezin dira hemen Lehenago izan dira ere holako gauza batzu, eh, Espainiatik adibiz elduziren pertsonekin? Bon, jendeak fite beldur dira, beldur dira eta konparaketak egiten dituzte uh, <laughs> eh, IESlariekin eta, eta SDFN hartian, me hori zer nahi da. Erran behar da, Europan eta Frantzia mailan, ba, uh, eh, eh, frantzes estatuak, uh, frantzes aberatsa da, da. Eta susa bada, eta lekua bada errezebitzeko. Hordian, da politiko nahi bat da hori, eh, bat da, eta nahi badugu, edo nahi badute, posible da, eta egin behar da, egin behar da, ezin dugu, hola utzi, eh, eh, jendeak kariketan galduak. Europan ikusten da, eh? Austrian adibidez eh, mugak eh, eh esten ituztela, zorrozten, egin ahala jende eh, eh, guti errezebitzeko. Ereduak dira memento hontan behar bada Europan, Alemania eta Suedia. Zergatik bai Suedian eta Alemanian eta ez Frantzian. Da, zinez, erraiten duzuna nahi politiko bat? Bai, eta Frantzes go gomerduari <laughs> galdera pausatu behar uh, diogu haiek ere beldur dira, beldur dira, eh, bada eh, eskuin, eh, eskuin fondazionaleko ekin, eta beldur dira, beldur di fascistak bezala, ari dira handitzen, eta, voilà, eta ezin dute baiat zerran, haien falta da, egin behar da, eta, eta elgarrekin bizi behar da. zuen mintzaldi horren ez tabai da, horren inguruan e, lan egitea da, bi gauza konparatzen dituzue, e, eh, da, hemen jendea eh, gehiago urbil ditzen da Espainiako imigrazio batetik, bai kulturalki, bai e, behar da, gara mailan ere, Ze, da mm, erakusteko dener gertatzen aldela izan Siriak edo izan e, Europaren zentroana. Bai, desberdinak badira eta bon, beste epoka bat zen eta baita ere eh, hurbil bizi ziren eh, iringarriara ez eh, eta etorri direlarik bon, zer zuten hemengo jendeak batzuek eta aurrek, aurrek ere zale espanol edo bon, zikinak eta <laughs> mm. eskualdunak ziren gehienak iringarria da orain da beste gauza bada urrundik heldu dira, beste kultura bada, uh, eh, eh, izkuntza ezagutu gabe, eh, parte handienak, ondi, da, eta hor, hor elduen batean, oh, be, Piskat ikusiko dugu, bezerten diren desberdin des, horiek. Ne ustez, hemen Bayonan edo Ipareskoa lirian, jende guti etoriko dira. Bainan, egin behar da, bai, uh, nola da, estitzione mailan, baita ere, eh, biztanle, bai honako, edo eskualeriko biztanle bezala, uh, batzuak egiten dute, ez dute erraiten, baina badakigu, etxe batzuetan, familia bat badela, familia bat batzutan, uh, jakin dut, uh, oen guti, bai hona ondoan, bate, batek, idekidu bere atea, eta badira, ez dakitzen bat jende hor badira mm, pertsona desberdinak, bakotsak ekarriko du ikuspegi desberdin bat edo mm, ahlo desberdin batetik eh, aipatuko gaia. Didi eh, da meztoi eh, asiko da, ordean Espainiako gerlarekin eta iasilariekin, um, ehm, uste dugu um, gero hemen bai Lohan Sarduen abokatua bezala zimadekin uh, ibili zen azken urteetan eta ordian uh, egoera ezagutzen du bera baita ere uh, Stefan Peronen da um, bestearekin elkartetik heldu da hau da kolektibo bat kolektibo bat uh, Bayonan, uh, Emmaüs, Ligue des Droits de l'Homme, um, eta bar, ordean haiek errezebitzen dituzte, oa idela ez dakitzen bat urte, Europa ekialdetik hor eh, familia aurrekin. Voilà. Eta haien eh, esperientza ekarriko dituzte haiek. Segitzeko eh, beriz, komitatua dugu hor Jorge Colomar da filosofiko lehengo irakasle bat, baionan, ikus molde berezi bat filosofi, filosofi bezala nola da emanen digu kafe uh, eh, iritar bat eh, eh, edo egitarra antolatuko duzuela. Uh, Baionako iritar kolektiboak du hori antolatzen jamarka badin. Eta ez duzu ue lehenbiziko kafe iritarra antolatzen. Beti, sozial gai horiek hartzen dituzue uh, eredutzat antolatzeko edo izaiten aldira beste gai batzu? Bai, bai, majoritatea da hori, sozial mailan, um, baina da aktualitate uh, ere. Joan den irailan uh, antolatu dugu or, um, eh, bizi bukaera uh, bai eta hor hor hasten zen uh, Mezonen hausia, eta legea ere pasatzen zen hor Parisen uh, euh, uh, Asamble Nazional eta Senaen artian, eta hori voilà, da euh, eguneroko gai uh, importantena gurentzat, denentzat euh, voilà, eta eldu dena uste dugu uh, finkatu da uh, eh, eh, elduen Urtarrilaren uh, ogoita amarrian, uh, aipatuko dugur um, uh, kolezioko reforma ari da egiten, uh, eta bon, beste gai bada, me, bai aktualitatea eta bai ere lotu bat izan behar da baionarekin. Mhm. Baionako kolektibo egitak horretan, nor biltzen tizte, ze, ze pertsona mota biltzen da? Be, emeki emeki ari gira gure taldea, ari dira ari da haunditzen. Uh, e, jendeak etortzen dira gure miltza dirat eta mm, maite dute. Uh, eta be hori eta uh, bat egiten dute gure ganat eta pres dira zerbait zerbait egin hor voilà, egiazko debate bat ukaiteko eta gure ideia da bon, prentsa bada, irratiak <laughs> badira, baina jenden artian ez da, ez da debaterik. Eta guk nahi nuke, hori, eh, gauzak pausatu main gainean, eta iranez, voilà, be, hori da bada problema bat, ze, ze pasatzen da, komplikatia da, baina hori, eta gu eh, erritar bezala, ze egiten aldugu. Eh, Gauzako betzeko. Mm. Hori da gure desmartza. Ba, elkarte bat da? Elkarte bat mm. bai, bai, bai, biltzen, biltzen gira mm, bi aldiz hilabetean, eta eta segitzen dugu hor, eh, egin dugu ere, eh, nola da, kampaina bat Front kontra, fin, uh, eh, Europako hautezkundeak eta gero, eta ikusi ditugu ondorioak, uh, beha ben, adibidez, euneko uh, amabost, uh, amabost egin dute, eta ez dugu komprenizentzen dako... Eh, e, zendako, zendako amabost, eguneko amabost. beraz, um, politikoki kokatu ziste nun zer da, eskerreko mugimendu bat da? Eh? Bai, biztan dena, eskerre, eskerrekoak eh, dira, e, bainan ez dugu, ez dugu alderdi batean parte hartzen, ez dugu... Alderdi batean part... Alderdi bat ordezgatzen. Ordezgatzen. Uh, bakoitzak pentsatzen du nahi duena. Eta mm, uh, ere, pentsatzen dugu, bon, eh, ez gira ados izan behar gure artian. Ez da, mm. bizia ez da hori, kuple batean, eh, bi abisu izaiten aldira. Uh, Baina, biztanena ezkerrakoak dira, eta, eta errespektetatzen dugu uh, abisu desberdinak. Baionako erritar kolektiboak antolaturik, kafe iritarra izanen dela larun batuntan, amarrak eta erritan, balixon lekuan, eh? Bai, biztan dena, bai, bai, bai, beti bai honan. Eta elgarrekin antolatzen dugu uh, eh, uh, eh, bai honako uh, eh, elkartetxerekin, zeta haiek uh, ere uh, nahi dute zerbaitekin hori uh, uh, ieslari, ieslari erburuz. Mil esker jamarka Mil esker zuheri.